در بزو و مادر بزو مادریشان را به بابا جون و مامان جون صدا می پدر پدر این بچه ها که من واشن از این ناراحت میشم من برای این بچه ها بیشتر زحمت میکشم چون پدر واقعیشان هستن در حالی که ایشان مرا مادر مرا یا مادرشان را بابا جون مامان جون صدا نمیکنند و این صفت که ما که مادر اصلی هستی اولاتر هستیم در این باره شما چه میگید حالا من هم میگم با اول شما را صدا بزنم بابا جون بگن حالا که نمیگن شما تنبیهشون کنید اما تنبیه نمیخواد به صورتی که شما بابا هستید اونها هم بابا هستن و شما با این چیز راضی باشید اما چون که به اصلاح پدر بزرگ مادر بزرگ مادری رو صدا میزنن شما ناراحتی اگر پدر شما رو میگو بابا جون ناراحت نمیشدید چون داره پدر خانم میگه بابا جون خانم ناراحت نیست از اینکه پدرش میگه بابا جون یا مامان جون خانم ناراحت نیست و مادر تربیت کرده این بخواه تربیت مادری هست اما این هست که به اصطلاح اونها پدر و مادرن اولایک آبایی یا الله رب العالمین همیشه پدر بزرگ پدر بزرگها رو به آبا در قرآن ذکر کرده اینها پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر و مادرن اما حق شما مقدم است اول حق شما بعد حق اونها اینها رو باید مادرشون تربیت کنه شما دست شما نمیشن حالا دایی ها رو جان میکنن در حال اموها رو جان نمیکنن این زور مادره مادر اینقدر اونها دی قوی هست اونها رو جان میکنه مادر هم جان میگن پدر هم میگن دایی ها رو از طرف پدر بیچاره نه پدر جان میشه نه برادرش جان میشن از دیگه جای ناراحت نباشید محبت کنید و و این واقعیت است چون که اینها شیر مادر خوردن شیر مادر تاثیر گذاره چجوری نگاه کن اگر یه خانمی چهار تا شوهر بگیره از چهار تا شوهرم فرزند داشته باشه همه این برادران با هم جان جانی هم. اختلاف نیست مادری که پدرها چهار تا هستن اما از هر چهار تا داره فرزند باشه فرزندها مال پدران دیگر از توایف دیگر هم باشن اما اینجا همش جان جانی با هم هم. اما پدر یکیه چهار تا خانوم میگیره حالا برادر یوسف نگاه کنید یوسف نازنی رو به خود زندان انداختم شماها همینجوری با برادر ناتنی دشمن میشید چرا چون که اونجا شیر مشترکه همه این برادر خواهرا شیر یک مادر خوردن و هم محبتن اینجا دیگه شیر دو تا خانم میخورن دشمن میشن این تاثیر شیر هست شیر خیلی تاثیر داره